dengan pengawalan perbuatan akhlaki, sehat rohani, sehat jasmani. Alhamdulillah, Mula ada seorang piraku hakim Sekarang menuntun lebih tahun baru Salah masuk ke dua ribu dia Mula panjang baru panjangnya Mencari pinten akar kelima kanda kawih oktober kanda rekan kanda setunggal muhammad setunggal suwa sewu patanatus sewu suwa wolu Mungkin-mungkin dan Allah mengingat beliau menerima Nisa Masjid. Allah subhanahu wa ta'ala dan berbakat itu merangkan dengan anak pilihan-pilihan pilihan sakit memutaskan kebukaan kepada penyelamatan alam dunia dan disukarkan dua panggilan yang menteri yang menjaman amin Allahumma amin Allah Ta'ala Al-Quran Al-Aziz A'udhu Billahi Minas Sayyidun Rasim Bismillahirrahmanirrahim Inna Ita Rasyuhu Inta Allah Al-Aziz يكفيك مما menentukan kepentingan Gusti Allah iku ana sakit. Asal sakit na asal sahur. Di kita benar, sing pun bisa kepada Gusti Allah yang mahal samawati wal ard nalikane Gusti Allah nyiptakake langit lan bumi minha arba'atun dan harus sebagian itu ono kapan lagi sing dimulya nopo ngikuti Allah sing diharapake umat Islam dari ini peperangan antara karya kaum kafir. Sekarang saja ini pun sesungguhnya Gulmokta Kami Gulmokta Tiga pertama utawi biasa kita Rasulullah Orang nomor sekawan bulan Roja Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man kana hijratuhu ila Allah Fa hijratuhu ila Allah wa Rasulullah ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر Sapa wonge sing niate hijrah Iku karena Allah dan Rasulullah Nomor hijrah itu Allah Berarti hijrah karena Allah dan Rasulullah Lan sapa iki hijrah kepingin gayo urusan dunia ini lan kepingin jalu urusan wong wadon sing kepingin dinikahi monggo dadi husnul yo ora perkara sing jalanan untuk nek urusan dunyane yo untuk urusan wong wadon sing arep dini Ma'asyiral muslimin muslimat wa rahimakumullah. Kulo nanti kulo makalah kulo dan makalah Mengenakan sabun luar panggungnya, sabun lutu, iku ono peristiwa kebahagiaan yang dihidupi. Tapi kursi mak bisa itu. Sabun sabun luar, iku ono zaman, sabun sabun zaman, iku di ono maksudnya itu. Orang merasa ini, merasa itu, kan betul. Merasa ini yang orang ini menolak kepala kebenaran itu al-ma'ruf. Kita nggak bisa, nggak boleh beri buka, nggak boleh beri buka, bisa. Iya nggak bisa apa yang sudah pernah kita lakukan. Bersusah dengan nilai Kulau itu baca bapak bertahun lagu Bapak kulau Lari tahun saya Panana berkulau libur Tidur di tahun saya Usanana berkulau Bulu Satu zaman ono wongi Satu kulau ono zah Nari-nari tahun wongi libur Ibu isi zaman Tumpah per Menangi masa belajar menangi jalan peperangan masa depan, menangi masa saat menangi zaman mempertahankan kemerdekaan, menangi agresi militer Belanda satu, agresi militer Belanda dua tahun 48, menangi bersatu majur tahun 48, menangi bersatu Indonesia di sini 30 September tahun 2000 tempat atau boleh ada orang makan. Boleh tempat kemahan, tempat dulu, tempat kaca, tempat jebol, Kita motor mulai kol pemindahan dari sore, waktu Ini itu ini urusan dulunya. Ini berkata itu. Menuntung itu belum lagi bakal melewati telurah ke alam roh Bapak-bapak, bapak-bapak, bapak-bapak, jadi ya, beliau yang lamai, 100 tahun yang lalu, tahu pun belum balik. Tengahlah maka Allah terminati bakal dirinya kita bakalnya menonton ini lagi, lewati alam dunia, ini kita tengok di perjalanan yang aku, Masya Allah. Allah. mo ní ilé ìlò. ব্যাপারে আমি মারা তোমার ইনি হলো আমার দুঃখিনী Jika kita yang Yang yang Alhamdulillah. Ya Allah. naik motor itu langsung langsung itu naik motor apa kan? apa aku nih mau apa aku dengan aku nih mau aku mungkin apa deh si mungkin si anjing berarti mau mau ke mau ke mana itu dia ya waktu itu yang dengan ini masa Allah nah yang mau bingung itu ya Allah bukti mau mau kemana itu dia mau tanya apa kali itu rekan kalau bukti Bekor akan bakal jalan kula sampeyan kanggung Bilangnya memang tak mau yakin ya Alhamdulillah, saya ingin itu buatan ayat Al-Yawman Abdul ಪಾಠ amin amin ya banyak bego kalau orang berdoa akhir Bukan kalau milo, kalau milo itu bukan apa-apa ni. Aku nak baca cerita ni. Hmm, pakai, e. mana pakai? E. karena mamanya jemora saya pakai matanya nyata kalau asal bapak Eksa ambil hebat yang ngetumul selimut bunga bapak juga boleh akan turun berkayu oleh sambil kalau tangannya jadi pusat ngumpul nek wis kebalen kudu yuk ngapa-ngapa ini tiba numpang aku mendapat Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim itu dapat menaruhkan hati mengambil hati sifat itu ada sesuatu yang berdiri mungkin pada diri besar kita kita besar revisi memang kita bisa juga menghitung sekretaris saya yang punya PGSI suatu waktu itu kita ketua mahasiswa dan ketua mata yang berhenti kekel dari penjara penjara yang berhenti orang ya mahasiswa yang berhenti orang berhenti goro-goro akreditasi ulama dari para sekolah ini tak kurang itu loh sekesalahan itu yang harus komputer jawa lo yang ini cuma konten ini bisola ini lo seminggu mahasiswa ini mampus meninggal. Masya Allah Tahu-tahu Allah memanggil kita Awak ibu itu berhenti Iya Mungkin itu Tapi ini saya Saya kurang memakai Ingat saya ini bisa Gusti Allah itu tak sesungguh di ibadah ini atau rumah Allah itu tak sesungguh di ibadah Allah itu tak sesungguh di ibadah ini atau rumah Allah itu sebagai tempat dua puluh zikir yang ada Allah Aku sampai sampai ¿no akẹ́kọ̀ọ́ que No es Ya Allah, Gusti, bayar itu gbogbo ọgbọgbọ gbẹ wọlọ. ආත්මයන් දිනන විදිහට මේ හැම කාලෙම මේ Kàwé Quran yang terakhir dua Lalu berikut kita cerita dua cerita ini. Hah, mungkin kenapa ini? Alhamdulillah, lewat itu sampai semua ini Alhamdulillah, masya Allah. Jadi mesti kita mengubah potensi dan vision. Jadi guru-guru sertifikasi manajemen untuk dalam fungsional yang kurang itu sampai yang ini adalah hatta yulikum dari syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi Mulut ini terminal nomor nama saya dapat bisa mau pemimpin umat dan tetap menetapkan itu pun amal yang baik diri satu lebih berbeda suci Allah lewat korona lagi bisa oleh dijawab kemudian dilebokkan ini buku diparenga Rapat diparenga jenenge penerimaan catatan amal lan masuk malih ini jadi tidak Buku catatan amal yang mengenai ini besok akses ape apa akses Belum menerima nomor 2 sementara istirahat sebelum menerima panggilan sirat yaitu nerobot dan data sanggahan yang buat jembatan teko sasak teko prewe dinuke apa mari iki belahan lanjut di satu sing iku ana makone suwargo ana nero Kusi kan nabi betul jadi nak kurung Iwan abad kecil berbong tega Mula imam beso menyebabkan kursi Allah itu diibadai Ojo bimaki ya hati Mikro-mikro Allah pernah berkata dari Nabi Satu mengalami semangka Iki ikut wakmu Wakmu pengaruh dintekake lho ha niki muhasabah perkara pertama sing namane maca kutamu lho ngapa anak-anak yang lain dulu ini untuk praktek ini kan pada dokter anaknya berumur orang puluhan tahun ini anak-anak kita yang dulu sudah mengalami masa lupa kehidupan di dalam segala berbeda dari dari suara sampean orang-orang besar itu, nah, terus kemudian penjelasannya, nah, ini sudah bagus sih, kita, weh, betul mantu, terus bagian jalan, begitu sih jalan, waktu satu, pas, nah, Ya, saya pesan tentang desa Malu Yoso. Dia kan beda. Namun untuk dikatakan ada kenal di Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan berpesan bahwa menteri alam dunia, berpesan dengan kelamaan, berpesan dengan istiqomah, berpesan dengan barokah, jadi tanpa tunduk sampai Tuhan menggunakan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti iman dan ibadah, berpesan dengan Amin Allahumma amin Ya Rabbal Alamin Ini Bapak Ibu Allah Berarti Sama sedikit sumber Tiang yang ingin untuk Menjadi tiang yang rugi Memberi mata Yusri Allah Paling agak Mungkin untuk Pujuk Yang berikut Yang ingin Yang ingin Yang ingin Yang ingin kanthi nglampahi amal ibadah sak saya itu. Lan mungkin rugi yang itu mungkin lalai karena nikmat yang harus dibalikkan ke Allah. Dan kemudian ini akan umum meninggal sama jenengan mas patok terus batas kemampuan Allah aku menjadikan kalau berjinan dalam bangunan ini syarri hanya kesehatan maka aku nerang pada awal itu. aku melakukan tidak nabi al bidik nabi tak ayat tidak aku uti wa bidik wa bidik wa yang wa bidik wa bidik wa bidik Jangan mesti dengan pertanyaan yang mana jangan mulai Kalau keluar dulu, maka bukan kata itu Sebab aku bisa di Kalau keluar dulu, dan Kata itu Allah Pagiri, aku ikut oleh Allah Pagi mau berlayak dulu dulu Sebab dengan keribaran Tanah buat Ini adalah angka wa ta'ala Termasuk dosa yang kesalahan Kalau Allah mungkin mandiri dan istilah kalau dengan foto dari hari aku pasuka dari aku dari dari kalau semua setelah dari foto bila pasuka bila aku bila berdua satu boleh ketahui sebab terlibat amin allah ini ya allah amin allahumma ya allah amin ya allah بما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأحبه بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الغافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حتى بيتك والحرارة وأزياء صفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والسلام في نفس معافية وسلامة وظهور النار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد نبيك الخير في الخير وتنفرد به الرجل وتقضى به الخوارج وتنهى به الرغائب وحسن القوائم وتصفى الغنام والكريم وعلى آله وصحبه بكل الفضلات وبعدة كل معلومات بسم الله ما شاء الله بسم الله ما في هذا اليوم اجعله